الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي دويست سفاك زهولا بريبادا أزيشنم الله سبحانه وتعالى سلامات مير إسلام الله بسانيك عليه السلاة والسلام يقول بورس يقول شاسني أصحابي سواني كي سليدنا بوتو استيني دو سودني قدانا Uvažena braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, kao što znate, srijeda nakon jacije namaza je naš već sada stalni termin u kojim se družimo komentarišući čuvenu poznatu knjigu imama Nevevija, rahmetullahi alihi, Rijadu Salihin. Rijadu Salihin, knjiga koju je Allah Đelešanhu podario jedan veliki blagoslov, jedan veliki prijem kod čitalaštva, do te mjere da je to jedna od najštampanijih knjiga na cijelom svijetu i to je jedna od e, knjiga koja se najviše prevodila na strane jezike. <clears throat> U posljednjem predavanju mi smo se družili na temu 34. E, poglavlja preporuka posebne pažnje prema ženama u kojem smo govorili kako i na koji način e, insan bi trebao da se obhodi prema ženi. Svakako, zbog bitnosti teme, ja sam večeras odlučio da E, nešto kažemo generalno toj tematici nakon što smo prokomentarisali hadise. E, na početku, kada smo nekada davno počeli e, komentar knjige Rijadu Salihin, imali smo takvu naviku da nakon što prokomentarišimo određeno poglavlje i hadise koji govori o određenom poglavlju, onda smo E, određenu temu obrađivali, znači e, gledano šta su islamski učenjaci kazali o svemu tome, pošto nemoguće očekivati da Imam nevevi rahmetullahi alehi, o jednom poglavlju spomeni sve hadise. Pa znači nekada zbog bitnosti određene teme mi ćemo do napunjavati e, ono što imam nevevi rahmetullahi alihi nije spomenuo. Zbog bitnosti tematike odnosa supružnika mi ćemo večeras govoriti E, o tome kako se Allah poslanik alaihi salatu wasalam obhodio prema svojim suprugama i nakon toga ćemo ako Bog da proći i početi sa 35. poglavljem muže u pravo nad njegovom suprugom. Prva stvar, čovjek vjernik bi trebao da zna da je generalno e, pravilo u islamu da bi čovjek trebao da se maksimalno trudi da njegov ahlak, njegovo ponašanje, njegov moral, njegova etika prema svim ljudima budu na nekom zavidnom nivou. I vidjet ćemo, ako pogledamo hadisa Allahog poslanika, ali se letu selam, vidjet ćemo e, zaista, nešto što je teško opisati, koliko pažnje Islam posvećuje etici, moralu, odnosu prema drugim ljudima. Pa znate onaj poznati hadis da Allah poslanik ali se letu selam kaže kada Allah poslanik ali se letu selam upitan zbog čega će najviše ljudi ući u džennet. Šta je to Šta je razlog? Zbog čega će najviše ljudi ući u dženet? Pa je Allah poslanik kazao bogobojaznost i lijepo ponašanje. Pa će najviše ljudi u džennet ući zbog bogobojaznosti, straha od Allaha Đelešanu i zbog lijepog ponašanja. Pa znači Islam poziva generalno na lijepo ponašanje i na lijepo obhođenje prema e, svim ljudima koji nas okružuju. Ako Islam poziva da se insan lijepo obhodi prema svim ljudima koji ga okružuju, onda možete zamisliti koliko je ovo pitanje izraženo kada je u pitanju međusobni odnos među supružnicima. Zašto? Iz razloga zato što su supružnici najbliži jedni drugima, s druge strane oba supružnika su najzaslužnija e, da im se e, insan prema njima lijepo ponaša. Muž je e, zaslužan kod supruge da ona se prema njemu lijepo obhodi i obrnuto. Znači, E, muž svojim ponašanjem, e, postupcima, zaslužio je kod žene da se ona prema njemu lijepo obodi, a isto tako žena svojim postupcima, e, s primanjem hrane, čišćenjem kuće, odgojem djeci i tako dalje, zaslužila je kod svoga muža da se on prema njoj lijepo obhodi. Allahu poslanik ali se letu selam kaže hajrukum, hajrukum li Doista su najbolji među vama oni koji se najbolje obhodi prema svojim suprugama. Uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ i prema njima, svojim suprugama se obhodite na lijep način. Ova riječ u ovom kuranskom ajetu bil ma'ruf je jedna veoma široka uh, uh, činjenica, jedan veoma širok pojam hunne bil ma'ruf i prema njima se obhodite na najljepši način. U svakom pogledu, znači i u svakom segmentu ljudskog života čovjek bi trebao da se prema svojoj supruzi obhodi na lijep način. <clears throat> Ako pogledamo u život Allahu poslanika ali salatu i pokušamo samo iz njegovog života izdvojiti njegovu dimenziju odnosa prema suprugama. Jer Allahu poslanik ali je doista, eh, možemo kazati, jedan fenomen, ljudski fenomen da svaka osoba u društvu može u njegovoj biografiji naći ono što njemu odgovara. Pa je Allah poslanik alaih salatu wasalam uzor svima. Ali mi možemo na njega gledati iz razno raznih, hajde da kažemo, uglova. Jedan od uglova kako možemo gledati na Božih poslanika, ali se letu veselam, jeste definitivno i njegov odnos prema suprugama. Pa pogledajmo samo nekoliko stvari koje se jasno dadu, e, daju vidjeti e, u njegovoj znači, ličnosti kada je u pitanju njegov odnos prema suprugama. Pa ćemo vidjeti da Allah poslanika, ali se letu veselam, odvajao je vrijeme posebno za svoje supruge. Nešto e, što danas mnogima nedostaje. Koliko puta sam e, lično slušao bračne probleme gdje se jedan od dva supružnika, a nerijetko su to, odnosno mnogo češće su to žene, ali nekada su to i muškarci, sad mora biti pravedan, gdje se žali da supružnici nemaju jedno vremena za drugo. Allahu poslanik se salatu selam iako je ljude predvodio u namazu, on je bio glavni vojskovođe, on je bio glavni kadija, on je bio otac, on je bio muž, on je imao djecu, on je imao unučadi, on je imao e, sve te muslimane koji su željeli da ga vide, da ga pitaju i tako dalje. Opet Allahu poslanik je redao redoslijedom i prioritete u svome životu kao što je izrekao on وَأَعْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ Dajte svakom njegovo pravo, pa je Allah poslanik alaih salatu wasalam u vrh ljestvice prioriteta stavio svoje supruge, pa je svakim danom nalazio vrijeme da bi obišao svoje supruge, sa njima porazgovarao i vidio znači njihovo stanje, da li im je nešto potrebno. Pa znači oni koji hoće da slijedi istinski sunet Božijeg poslanika ali i salatu wasalam, trebali bi da kada su u njihovi prioriteti stavije svoju porodicu u vrh prioriteta. Pa primjer radi imamo, jedan od prioriteta danas jeste egzistencija. Dobro, nakon egzistencije treba da nam bude naša porodica e, najveći prioritet. Ja sam dosta puta na predavanjima govorio, danas čovjek vjernik ako bi uspio u svome životu da objedini tri stvari, on je, objedinio mnogo dobra. Da čovjek zarađuje egzistenciju na halal način, da se posvijeti svojoj porodici i da odvoji vremena za izučavanje vjeri, odnosno za edukaciju. Ako bi čovjek uspio da objedini ove tri stvari, ne treba da žali za bilo čime od dunjaluka što ga mimo iđi tri veoma bitne stvari da čovjek zarađuje egzistenciju na halal način jer je danas, možemo slobodno kazati, veoma teško naći e, posao koji je čist 100% halal Isto tako, zbog mnoštva obaviza, zbog televizije, zbog laptopa, zbog interneta, zbog mobitela, zbog Whatsappa, zbog Vibera, teško je naći vremena za porodicu i na kraju isto tako teško je odvojiti vremena da čovjek izučaje svoju vjeru i da se edukuje. Pa bi čovjek danas trebao ugledajući se u sunet Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam, da odvoji vremena za svoju porodicu. Da ima vremena sa njima da sjedi, da porazgovara, da sa njima iziđe u šetnju, ako su u pitanju djeca, da se sa njima poigra, da ima vremena za svoju suprugu, e, da njoj posveti posebno vrijeme kada će sa njom sjediti, razgovarati o stanju u kući, o stanju o djeci, o vjeri i tako dalje. Pa znači jedna veoma bitna stvar iz prakse sunneta Božih poslanika ali se letu nešto što svima nama nedostaje definitivno jeste da supružnici jedni drugima posvete pažnju. Isto tako u sunetu Božih poslanika ali se letu vidjet ćemo e, jednu veoma interesantnu stvar koja ostavlja velikog traga na porucu a to je da Allah poslanik ali se letu pazio je na emocije svojih supruga. Čak Allah poslanik alaih salatu wasalam nije se stidio izjaviti iznijeti svoje emocije prema svojim suprugama. Pa ćete vidjeti u više navrata da Allah poslanik alaih salatu wasalam izjavljivao je e, kako voli svoje supruge. Pazio je na njih. Znao je kazati Aisha radijallahu talana ja znam kada si ti na mene srdita, a znam kada si ti raspoložena. Pa Allah poslanik alihi salatu wasalam pazio na emocije. Izjavljivao je svojim suprugama da ih voli. Pa je to isto jedan e, veliki problem današnjeg vremena e, kada, ljudi u toj svojoj nekoj trci i frci, u nekom turbo životu nemaju vremena za supružnike i nemaju vremena da pazi na njihove emocije. Koliko puta sam imao priliku da slušam da neko od supružnika, opet kažem, e, mnogo više žene nego muškarci, a svima vama je poznato iz kojeg razloga, da se žali da e, drugi supružnik ne pazi na emocije e, druge strane. Pa ćemo vidjeti da primjer radi sestra se žali mužu kako joj smeta to što on satima provodi vrijeme na Whatsappu, na Viberu, na Facebooku i to za njega ne predstavlja ništa. Znači emocije te žene, e, njena ljubav, njena žalost, njena tuga, e, njena želja da sjedi sa njim, za njega ne predstavljaju ništa. To je daleko od sunneta Božijeg poslanika, se salatu wasalam, Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam, rekli smo, posvećivao je vrijeme svojim suprugama i s druge strane pazio je na njihove emocije. Znao je prepoznati po ponašanju, po postupcima, Znao je prepoznati kada su njegove supruge e, srdite, kada su ljute, kada su raspoložene, što svakako ukazuje e, da je Allah poslanik ali se letu mnogo, mnogo pažnije posvećivao svojoj porodici. <clears throat> Isto tako, e, Rekli smo malo prije, čovjek bi trebao da ima vrijeme za porodicu, pogotovo kada je u pitanju današnje vrijeme kada smo svi mi u nekom naboju, svi mi smo u nekim trkama, u nekim frkama, e, pogotovo kada uzmemo ljude koji prakticiraju vjeru, pa ćete vidjeti da se na njih neprestano vrše pritisci. Pa ćemo vidjeti e, islamofobija je e, nešto što je znači obuhvatilo cijelu planetu. Čovjek ni kriv ni dužan. želi da mu prilijepe etiketu terorizma, da mu prilijepe nešto od čega je on čist, ali jednostavno ti nemaš priliku, ti nemaš mogućnost da se braniš. Drugi te predstavljaju. Evo uzmite samo primjer e, koliko se zloupotrebljava danas termin daja. Daje, daje, daje, daje. Ako od sto daja imamo jednog daju koji strši, hoćemo li zbog jednog daje, da li je to pravedno da zbog jednog daje kažemo daje tako i tako. Ili ako jedan čovjek koji nosi bradu napravi loš postupak ili ili to su ga naučile daje i tako dalje. Pa znači u ovom vremenu kada se vrše veliki pritisci na praktičare vjeri, veoma je bitna e, ta harmonija u braku, da čovjek odvoji vrijeme za porodicu i šta? Čak da se čovjek i opusti pa smo rekli da čovjek treba da ima vrijeme kada će sa svojom porodicom, svojom, e, djecom, svojom suprugom e, otići negdje malo daleko od pogleda ljudi, otiće na izlet, otiće u šoping, otiće u šetnju. Allah poslanik alaih salatu wasalam, iako u već neki možemo nazvati i već zrelijim godinama, već malo i pozne godine, imao je vremena za svoje supruge, imao je vremena da se dva puta utrkuje sa Išom radijallahu ta'ala On kao predsjednik države, on kao glavni vojskovođa, on kao glavni kadija, kao Allahu poslanik alaihi salatu jedne prilike je se utrkivao sa Išom radijallahu ta'ala pa je ona pobjedila, pa Allahu poslanik to nije zaboravio, pa je prošlo vremena, prošlo vremena, pa je Allahu poslanik pozvao Aishu ponovo da se utrkuju, pa je Allahu poslanik pobjedio, pa kaže Allahu poslanik, ova pobjeda moja je za onaj poraz kojeg sam doživio prije toga. Ali ono što je nama interesantno jeste da je Allah poslanik salatu imao vremena za svoju porucu, imao je vremena da se s njima našali, imao je vremena da se s njima utrkuje i tako dalje. Pa e, mi u današnje vrijeme, u vrijeme pritisaka, u vrijeme znači islamofobije, u vrijeme nepravde, u vrijeme e, kada, se muslimani žele generalno prikazati onakvi kakvi nisu, čovjek treba da posveti dosta pažnje svojoj porodici, da njegova porodica bude oaza mira gdje će se on smiriti, opustiti. Svakako tu oazu treba održavati, treba čuvati, treba njegovati. Jedna od stvari jeste posvećivanje pažnji, odnosno da se čovjek opusti sa svojom porodicom, što je veoma, veoma bitno. Isto tako, ako pogledamo e, u kodeks ponašanja Božeg poslanika prema njegovim suprugama, vidjet ćemo da je maksimalno pazio E, kada je u pitanju njegov vokabular, njegovo ophođenje prema suprugama, pa čak načini kako ih je dozivao zabilježeni su sunetu Božije poslanika ali se letu sram da im je znao tepati, da im je znao e, govoriti lijepe nadimke, sve kako bi se e, ljubav, bračna harmonija što više ojačala. Pa ćemo vidjeti da je Aišu u više, u više navrata zvao sa nekim lijepim imenima. Isto tako <clears throat> Prenosi se da Allah poslanik se letu sam pratio stanje svojih supruga, pa ako bi neka od njih bila bolesna, on je bio taj koji je bio tu, koji je izmetio, on je bio taj koji je učio ruke u svojim suprugama, znači liječio ih tako i danas e, u današnje vrijeme koliko puta e, možemo čuti slučajeve kada neko od supružnika ne želi da se suosjeća sa svojim supružnikom, ne želi e, da bude sa njim u bolnici, da ga odvuče, teško mu je da ode sa njim, da da nalaze na pretrage i tako dalje. Sve je to, sve je to daleko od sunneta Božijeg poslanika, ali se letu wasalam, i nije, nije e, uzaludno uzvišeni Allah opisao Božijeg poslanika وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Mi te nismo poslali osim kao milo svjetovima. Pa Allah poslanik, ali se letu wasalam, insan bez premca, neko e, E, E, neko ko je naučio čovječanstvo kako i na koji način živjeti harmoniju u braku. Isto tako jedna interesantna stvar jeste da Allah poslanik alaih salatu wasalam, iako je uživao toliki ugled, iako je uživao dunjalučki, znači najveći mogući ugled e, koji čovjek može da ima, tom Božijem poslaniku, ali se letu u sve njegove titule, uz to da je razgovarao sa uzvišenim Allahom na sedmom nebu, da je svojim očima vidio dženne, da je vidio džehennem, da je vidio džibrila, da je znači počašen od Allaha Đelešanu poslanstvom, da je bio vrhovni vođa muslimanima, opet tom poslaniku alihi salatu wasalam nije bilo teško da pomaže u kućanskim poslovima. Koliko imate hadisa gdje supruge Božijeg poslanika alihi salatu wasalam e, govori o njegovom životu. Ovo je jedna interesantna činjenica koju sam e, jučer pročitao u jednoj knjizi koja će inšala nekada uskoro izići e, iz štampi e, gdje navodi jedan autor većina velikana kroz historiju željeli su da imaju svoju neku intimu i da se njihov život djelimično znači ne iznosi u javnost. Željeli su da javnost ne zna njihov život a pogledajte Boži poslanika, ali salatu selam. njegove supruge kao kamere upaljene i Allah poslanik ali salatu selam od njih traži da one prenesu umet ono što vidi kako Allah poslanik se ponaša čak i u kući. Allah poslanik ali se selam savršen, njegov mola, moral, njegov ahlak na ulici, kada je sam, kada je u društvu, kada je u porodici, nije Allah poslanik ali se selam imao pri sebi nikakvog licemjerstva. Pa znači, Allah ali se ratu njegove supruge u više hadisa opisivale su da je ušivao sam sebi odjeću, da je Allah poslanik čistio kuću, da je muzao ovce i mnoge druge kućanske poslove koji su se u to vrijeme radili, Allah poslanik ali se je radio i pomagao. E, svakako e, u tome je svima nama, svim muškarcima e, pouka i poruka ders da čovjek svakako za obje strane kad su u pitanju supružnici Poznato je da postoje određene kućne obaveze koji su obaveze muškarcima, imaju kućne obaveze koji su obaveze ženama, ali ne postoji smetnja da e, onaj čija to obaveza nije pripomogni da, da učestvuje. Pa znači osnova je da žena treba da pazi na kuću, na higijenu, na hranu i tako dalje, ali može muž pomoći. I to je sunet Božijeg poslanika i obrnuto. Ima i neke obaveze koje su obaveze muškarcima, ali nema smjetnje u datom momentu, nekada kada potreba iziskuje, da žena pomogne svome mužu. I svakako da to šta utječe na bračne veze. Kada muž vidi da je njegova žena spremna da mu pomogne u nekim poslovima koji su njemu obaveza i to su možda neki muški poslovi, ali ona je spremna zato što ga voli, zato što ga cijeni, zato što ga poštuje, zato što je zahvalna. Svakako da će to ojačati njihove veze i obrnuto. Žena kada vidi da njen muž, iako je možda cijeli dan negdje radio, kada dođe kući, ako je žena bolesna ili ako ima, hajde da kažemo, dodatni neki obaveza, da on pomogne, da možda usisa kuću, da možda operi suđe, da možda zategne i tako dalje. E, to nije nešto mnogo teško, ali e, ako, znači ta žena e, bude, ajde da kažemo, zahvalna, sigurno će to kod nje polučiti E, da će dodatno voliti i cijeniti tog svog e, čovjeka. Pa znači u sunetu Božeg poslanika alaih salatu wasalam imamo najbolji uzor. Lekad kane lekum fi rasulillahi usvetun hasene. Doista vi u sunetu Božeg poslanika alaih salatu wasalam imate najbolji uzor. <clears throat> Isto tako e, Allah poslanik definitivno insan sa najboljim ahlakom, insan sa najboljim moralom, insan sa sa osobinama koje je teško navesti, e, kada bi se desilo da neke od njegovih supruga i pogriješi, što je teško, ali insan treba da se uči, treba da čvrsne, treba da se odgaja. Allah poslanik ali se letu nikada nije zaboravljao da njegove supruge su samo žene u smislu da su to samo insani, da mogu da pogriješi. Bez obzira što sudate za najčasnijeg insana na planeti, može im se desiti greška. Koliko je slučajeva e, u životopisu i siri životu, eh, životu Božijeg poslanika ali se letu gdje se desilo da neka njegova supruga pogriješi, pa Allah poslanik ali se letu na lijep i blag način reagirao. Poznat je onaj slučaj kada je Allah poslanik ali se jedne prilike bio kod jedne od svojih supruga, pa je druga supruga poslala hranu Božijem poslaniku, a on je bio kod druge supruge. Svakako da je to šta? polučilo malo i pobudilo ljubomoru. Ako je Boži poslanik kod mene, onda je logično da mu ja spremim hranu, da ga ja dočekam. Zašto ima neko drugi da mu šalje hranu u mojoj kući? Pa kada je došla ta hrana u tu drugu kuću, ta žena je uzela tanjir i razbila tanjir i hranu tanjiru, Allahu poslanik ali salatu wasalam, što kada bi se desilo nekome od nas, kada bi čovjeku e, njegova supruga pred njegovim gostima, pred njegovim, hajde kažemo, ljudima koji su došli da ga posjeti, razbila tanjir sa hranom, e, zaista je možda malo ljudi koji bi odreagirali ovako kako je reagirao Allah poslanik ali salatu wasalam, ali on naš najbolji uzor. Pa čovjek treba da se ravna po Božim poslaniku ali salatu wasalam, pa je Allah poslanik ali salatu wasalam zatražio drugu posudu da se vrati toj i u to vrijeme su posude bile cijenjene, jednostavno bilo je malo posuda. Pa je Allah poslanik naredio da se pokupi ta hrana, da se pojedi, i vratio je posudu, posuda za posudu, pa je kazao samo gharat kum vaša majka, jer žene Božih poslanika, ali se se selam su majke svim muslimanima, kaže, vaša majka, u njoj se probudila malo ljubomora. Ništa to, hoće da kaže, normalna je to stvar, vidjela je u svojoj kući da je neko drugi poslao hranu, reagirala je kao što bi svako od nas reagirao i završena stvar. Posuda za posudu, hrana za hranu i završeno. Tako da vidimo kako je Allah poslanik alaih salatu wasalam bio obazriv i pažljiv prema svojim suprugama, čak i onim momentima kada bi one pogriješile. Isto tako, e, primjetno je u sunetu Božeg poslanika, ali salatu wasalam, shodno opet vremenu i prostoru u kojem su oni živjeli, da je Allah poslanik ali se selam dosta e, pažnje posvećivao svome izgledu, svojoj odjeći, svome mirisu, što je svakako veoma bitna stvar kada je u pitanju bračni život, e, pa bi insan vjernik trebao da iz toga uzme jednu veliku korist, naročito u današnje vrijeme kada su mogućnosti, hajde da kažemo, mnogo veći, da insan pazi na svoj izgled, da pazi e, na, na svoju odjeću, da pazi čak i na miris, znači kako ne daj Bože šetan ne bi možda ušao u porodicu e, kroz ta vrata jer može se desiti da muž e, osjeti od ženi loš miris ili žena osjeti od muža loš miris ili jednostavno neko od njih dvoje ne vodi evidenciju o sebi, o svome tijelu, o higijeni, što svakako na duže staze može polučiti mnoge negativne posljedice. <clears throat> Isto tako, Allah poslanik alaih salatu u mnogim, mnogim hadisima je zabilježeno da je eh, odvajajući vrijeme za svoje supruge eh, njih podučavao propisima vjeri. Pa bi insan danas vjernik, musliman, trebao da, eh, ako je on učeni od svoje supruge, da odvoji vrijeme, da sa njom sjedi, da je poduči ili ako već ne može to, koliko puta nam se dešava e, da naše sestre imaju neke aktivnosti gdje treba muž malo da pomogne da bi žena pristovala određenim aktivnostima, da li su to predavanja, da li su to seminari, da li su to neka druženja, da li su to neki izleti i tako dalje. Jednostavno nekada žene ne može sasvom povesti, povesti jedno, dvoje ili troje djece, jednostavno jer je aktivnost takva kakva jeste. Pa muž treba malo tu da pomogne, ali se to može podvesti pod ovaj moment. Allah poslanik ali se ratu se je bio poslanik i on je direktno podučavao svoje supruge. Mi danas ako nemamo znanje i ne možemo podučiti svoje supruge, a one imaju mogućnost da se poduči nečemu korisnom negdje na drugom mjestu, onda i mi Sljedeći sunet Božih poslanika, ali treba da pokušamo da im to olakšamo, da im omogućimo, da ako treba da im obezbijedimo prevoz, da pripazimo nekoliko sati djecu i tako dalje. Jednostavno da omogućimo svojim suprugama da se edukuju, da slušaju nešto korisno, da nauči nešto korisno. Svakako da to e, druženje sa sestrama, učenje, slušanje predavanja, učenje Kur'ana i tako dalje, da će ostaviti traga na našu suprugu, a taj trag će se opet manifestovati na nama. Jer kada naša supruga sutra ode na neko korisno predavanje, kada čuje tamo e, e, propise, ajete, hadise, svakako da će se to manifestovati na njenom ponašanju, na njenom imanu, na njenom ahlaku, na njenom ponašanju. Svakako onda prvi konzumenti koji će osjetiti e, pozitivne promjene na toj osobi jesu njeni ukućani uži njeni porodci. Isto tako, Allah se alaih salatu wasalam, e, savjetovao je svoje supruge. Ako bi vidio da određene greške uradi, Allah poslanik ali se letu se bi ih savjetovao. Ukoliko hadisa imamo da je Allah poslanik ali se letu savjetovao svoje supruge. I s druge strane, kao što je bio spreman da ih savjetuje, Allah poslanik je bio spreman da sasluša njihove prijedloge, e, konsultovaju u velikim pitanjima. Koliko imate pitanja, kad su pitanju čak neka velika historijska dešavanja, Allah poslanik ali se letu veselam slušao je e, mišljenja svojih supruga, pitao ih, slušao njihove, e, hajde kažemo, prijedloge, pa je svojstveno vjerniku da i savjetuje svoju suprugu, a isto tako da je spreman da prihvati savjet svoje supruge, njen prijedlog, njenu kritiku i tako dalje. <clears throat> Ono što je interesantno, <clears throat> eh, da Allahu poslanik alaih salatu naveo je jedan eh, izuzetno lijep primjer u odnosu prema svojim suprugama eh, na način što dobročinstvo nije zaboravio i nakon njihove smrti. Allahu poslanik salatu za svog života je umrla njegova žena Hatidža radijallahu ta'ala anha pa je spomenuto u vjerodostojnim hadisima da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam znao zaklati ovcu i podijeliti je nakon smrti Hatidže Hatiđinim prijateljicama. Samo zato što su one bile prijateljice Hatiđine njegove supruge, za njegovog života, one su se sa njom družile. ali poslanik je želio da očuva to prijateljstvo, da im se zahvali, da ne zaboravi dobročinstvo i da ne zaboravi na njih. Pogledajte, pogledajte ovaj moral. Pogledajte ovu etiku, pogledajte, e, ovo je zaista nešto teško naći u, ljudskom rodu da čovjek nakon što preseli njegova žena u velikom broju slučajeva ljudi nakon godinu dvije zaboravljaju na osobu koja je umrla. Ali pogledajte Allahu poslanika salatu wasalam, zakolji ovcu i podijeli je Hatidžinim prijateljicama kao znak pažnje, respekta, da on nije na njih zaboravio. Zbog koga? Zbog njegove Hatidži, zbog ljubavi prema Hatidži, iako ona u zemlji, ona ne zna šta Allah poslanik ali se nam radi, ali iz respekta, iz, prema, poštovanja, iz ljubavi, iz zahvalnosti prema onome što je od nje doživio od hajra, jer mu je ona rodila djecu. ona ga je materijalno pomogla kada su ga drugi odmagali. Allah poslanik nije tu zaboravio. Koliko puta nam se dešava obostrano, zaista obostrano, da supružnici veoma lako zaboravi dobročinstvo koje im je rađeno možda godinama. Pa ćemo vidjeti kada dođe do nekih nesuglasica, bez obzira bile velike ili male, da ljudi zaboravi 10, 20, 15 godina braka, 20 godina braka, lijepih momenata, e, zadovoljstva, uživanja, djeci, blagostanja, sve se to zaboravi zbog jednog problema što je nelogično. Pa insan treba da se boji Allah Đelešanu obostrano. Da žene ne zaboravi svojim mužem. Ok, ako je došlo do toga da se moramo razvesti, ali to ne znači da ću sutra poslije razvoda braka samo negativno pričati o svom mužu kako bi opravdala sebe i svoj postupak zašto smo se razveli i obrnuto. Da muž nakon razvoda sa suprugom zaboravi svo njeno dobročinstvo, svu hranu koju mu je spremala, e, e, odgoj njegove djeci i sve lijepe momente u životu zaboravit ću samo zato što smo se mi razveli. To je neispravno. Insan treba da bude pravedan. Treba da se čuva nepravdi bez obzira u kojem e, obliku nepravda bila. I za kraj, prošli put smo to spomenuli, e, zabilježeno je u praksi Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam, da nikada nije udario niti jednu svoju suprugu. Pa insan koji želi da slijedi boži poslanika, ali se letu nam između ostalog, trebao bi da u svoj život ugradi i ovu osobinu. Da ne bude od onih ljudi, a nerijetko nam se zna desiti, pogotovo mi da je, znamo biti izloženi razno raznim pitanjima gdje se sestre nerijetko žale na ljude, da ih ljudi nekontrolisano tuku bez ikakvih odrednica, bez ikakvog razloga i tako dalje. A opet ljudi koji to čine nerijetko svojom vanjštinom pokušavaju da dokažu da su sljedbenici sunneta Muhammeda alaihi salatu wasalam i tako dalje. Pa insan koji želi da slijedi sunnet Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam, sunnet Božijeg poslanika nikako, sunnet Božijeg poslanika nije skučen samo u pet stvari, da li je to brada, da li su to nogavice, da li je to mahrama, da li je to dizanje ruku u namazu, izgovaranje amin. Sunnet Božijeg poslanika je nešto mnogo, mnogo, mnogo širi. Znači četiri, pet spomenutih stvari koji se manifestuju uh, u vanjštini, to je samo jedna kaplica u moru i okeanu sunneta Božijeg poslanika, alehi salatu wasalam, sve spomenute stvari koje mi dosta puta smatramo da su glavni pokazatelji sunneta, su u većini slučajeva nešto što se vezuje između nas i Allaha. A uvijek je poznato u islamu da stvari kada su u pitanju i pozitivne i negativne, da ako insan znači radi pozitivno prema drugima, da je tu islamu vrijednije i s druge strane ako nešto radimo negativno prema drugima, onda je to teže na vagi islama. Pa insan treba da se pazi kada je u pitanju odnos prema e, supružnici jedni prema drugima, pogotovo kada je u pitanju, ne daj Bože, nepravda. Nakon toga, braću moja draga i cijene sestre, mi se vraćamo našem 35. poglavlju na 173. stranici ove knjige. Nadam se, inšala, da ste i svi do sad nabavili. Muževo pravo na njegovom suprugom Imam Ennevevi rahmetullahi alehi, citirao nam je poznati kuranski ajti sure An-Nisa ar rijalu qawamuna ala nisa bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'du wa bima infaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallahu. Kaže uzvišeni Allah, muškarci vode brigu o ženama. Ovdje možda ovaj ajet bi se mogao malo i drugačije e, prevesti. Muškarci vode brigu, muškarci su zaduženi, muškarci su odgovorni i oni, oni e, vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima na drugima i zato što oni troše i svoje. Znači, Allah Želšanu je dao muškarcima da oni da oni vode kuću, jedan od razloga zato što oni, oni e, snose troškove i materijalne posljedice u kući. Pa je po konsenzusu islamskih učenjaka, o čemu ćemo naknadno govoriti, e, muškarac kada stupi u brak ima po konsenzusu islamskih učenjaka obavezu da izdržava svoju suprugu, da je obezbijedi stan, da je obezbijedi odjeću i da je obezbijedi hranu hranu koju on jedi, odjeću koju on jedi, e, odjeću koju on nosi i kuću u kojoj on živi. Pa je po konsenzusu islamskih učenjaka e, to muževa obaveza. Pogledajte kako je islam savršen. Pogledajte kako je islam lijep. Žena znači nema nikakvu obavezu. Muž, ako je došao da se ženi i želi da se ženi, između ostalih uvjeta treba da ima materijalnu mogućnost jer je muž taj kojem je obaveza da obezbijedi ženi stanovanje, da joj obezbijedi odjeću, da joj obezbijedi hranu. <clears throat> Nakon toga u hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ala stoji da Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao kada muškarac pozove svoju suprugu u postelju, pa mu se ona ne odazove i on zanoći srdit na nju, melek je proklinju sve do sanuća. Hadis koji bilježi Buharija i Muslim, Hadis koji se dosta puta citira i znam da postoje osobe koji smatraju da ovaj hadis samo oslikava prava muškaraca. Definitivno ovaj hadis, e, jer je ovo sada poglavlje, pravo muškaraca. Vidjeli smo kako se Allah poslanik ali se odnosio prema svojim suprugama i kako pravo u islamu ima žena. Ali svakako da postoji i pravo muškarca kod njegove žene. Jedno od prava muškarca kod žene jeste i to da žena znači ispuni njegove intimne potrebe. Islam je savršen. Možda mi nekada, zato što smo odrasli u, određenom ambijentu, odrasli smo u nekom historijskom vremenu kada jednostavno se vrši velik pritisak na muškarce, e, ženi se, e, ajde da kažemo, pod lažnom, e, plaštom emancipacije, daju se mnogo veća prava nego što ima muškarac. Pa onda neko kad sluša ovakve hadise, onda se zapita, halo šta je to? Ovo je definitivno pravo muškarca kod njegove žene, da čovjek kada svoju suprugu pozove u postelju, da mu se ona odazove. To je pravo muškarca. Isto tako, Isto tako, svakako imaju dvije, dvije veoma bitne stvari. Prva stvar, ovdje se misli na normalne uvjete. Znači, ako je žena bolesna ili ako ima neku e, prepreku da se ne, može odazvati mužu, to svakako se uzima u obzir. To je jedna stvar. Druga stvar, šehu Semin Rahmetullah Jalehi, kada komentariše ovaj hadis, spominje da je ovo u slučaju kada muž ispuni sve obaveze prema ženi, tada će i žena ispunjavati sve obaveze prema njemu. U suprotnom, onako kako šehu Semir Rahmetullah Alehi kaže, i žena ima pravo da zakaže u određenim pravima prema muškarcu ako on ne ispunjava svoje obaveze prema njoj. Znači, islam je apsolutno pravedan. Ovo je znači jedna strana da je ženi obaveza da je ženi obaveza, a mi svi znamo, naročito u današnje vrijeme, kakve negativne konotacije mogu proizići iz toga se žena ne odazove svome muža koji pozove u postelju. Jednostavno, današnje vrijeme, vrijeme e, strasti, vrijeme izazova, vrijeme smutnje, vrijeme razgoličenosti, znači pa čovjek ako ima potrebu za svojom suprugom, intimnu potrebu, svi oni koji su oženjeni, sve oni žene koji su znaju šta znači e, i muškarcu i ženi to da pozove svoga supružnika u postelju i on ga odbije. Koliko to ostavlja negativnih, hajde da kažemo, posljedica na brak, na harmoniju braka. Ovo govorimo o nekim normalnim uvjetima. Rekli smo da postoji situacija ako je žena bolesna ili ima svoj neki validan razlog da ne potpada pod ovu situaciju. I druga situacija, kao što spominje Šihu Semir, Rahmetullahi Alihi, komentaršujući Rijadu Salihin, da se to misli prvenstveno kada muž ispuni sve svoje obaveze, on ima pravo i da traži sva svoja prava. Ali vidimo znači koliko je koliko je islam savršen, koliko, je, e, koliko čuva e, bračni e, drugove do te mjere, da žena ako se ne odazove mužu na njegov poziv, do te mjere to ide da znači meleki je proklinju, što je ogromna velika stvar. Rekli smo Nerijetko se dešava da ovaj hadis mnogi želi da zloupotrebi kao pravo žene je tu, hajde da kažemo, uskraćeno. Nije uskraćeno pravo ženi definitivno. Ako pogledamo u knjige islamskih učenjaka, vidjet ćemo da isto pravo, kao što muž ima pravo da supruga mu se odazove u poštelju, isto tako i žena ima svoja prava mužu između ostalih obaveza. Kao što mu je obaveza da ženi obezbijedi hranu, piće, stanovanje, mužu je obaveza da ispuni ženine intimne potrebe. Ja znam da je ovo djelomično malo tabu tema, da se o njoj slabo priča, ali ne postoji skoro knjiga fika islamskog prava koja ne govori o tome da žena ima znači pravo, da je mužu obaveza, kao što je rekao šehul Islam ibn Taymi rahmetullahi alehi, čak ženino pravo na intimne potrebe može biti veće nego pravo za hranom i vodom. Jer čovjek ako nema hrane i vode, ne daj Bože i da to e, uzme na nedozvoljen način, počinio je samo jedan haram. Ali ne daj Bože ako žena ima potrebu za intimnim nekim kontaktom, pa je muž, hajde kažemo, odbije, ne daj Bože ako to ona zadovolji na haram način. Pa, pa, Islam je znači kao što je naredio ženi da se odazove svome mužu u postelju, isto tako i muž ima obavezu da ispuni ženine intimne potrebe čak koliko fetava imate islamskih učenjaka, e, nerijetko se ovu, ja sam bio lično svjedok više situacija gdje se žena žali na svoga muža da ne može da ispuni njene intimne potrebe. U takvom slučaju žena u islamu ima pravo i to je validan razlog da traži razvod braka. Jer je zašto? je pitanje časti. Ta žena može saburati godinu, dvije, tri, nakon toga može počiniti nešto što je zabranjeno. Pa je Islam čuvao njenu čednost na način ako muž iz određenih razloga, da li bolesti, da li sihra, da li na bilo koji drugi način, ne može da ispuni njene intimne potrebe, žena ima validan razlog da traži e, razvod braka od takve osobi. Pa pogledajte, dosta puta se nama dešava da E, samo jedan hadis uzmemo i iščupamo ga iz konteksta. Fawailu lil musallin. Kaže uzvišeni Allah, teško se klanjačima. Ako bi uzeli ovaj e, kuranski ajet iz konteksta, ljudi će kazati nećemo klanjati. Allah Želšanu kaže u Kur'anu, teško se klanjačima. Ali daj da vidimo šta je prije i šta je poslije. Tako i hadisi gdje se naređuje ženi da joj je obaveza da se odazove muškarcu kad je pozove mužu u postelju, imamo i drugu stranu imamo pravo ženi da je mužu obaveza da ispuni njene intimne potrebe. <clears throat> E, u 280 e, postiti dobrovoljni post u prisustvu muža bez njegove dozvole, niti smije, koga pustiti u kuću bez njegove dozvole. Opet je pitanje odnos znači muža i ženi kada je u pitanju intima. Čovjek je kod kuće, žena želi da šta radi na filu dobrovoljni post. Svakako u toku posta mužu znači nije, e, svakako ne može žena da spolno opći sa svojim mužem. Pa Allah je poslije jedno veliko pravilo žena ako želi da posti na filu, jer će ona na taj način djelimično uskratiti mužu mogućnost da od sabaha do akšama ima sa njom intimni kontakt, ne može, kaže, postiti osim sa njegovom dozvolom. Čak postoji znači i, i razilaženje ako bi željela da posti farz, Znači žena ima možda e, da li naposti ili e, mm, iskup od zakljetve ili se e, zavjetovala i tako dalje. Po jakom mišljenju, ako, ako vrijeme znači nije, ajde da kažemo, tjesno, ima dosta još vremena to naposti, čak i kada je u pitanju obavezni post ženi, žena treba da traži saglasnost svoga muža, ali uvijek moramo gledati daleko. Da vidimo šta su islamski učenjaci kazali o tome. Naša vjera je od uzvišenog Allaha, zemlje i nebesa. Muhammed a.s. ne govori po hiru svome. Pa sve što je izrečeno u tome je korist. Pa znači i ovaj hadis ide u tom pravcu. <clears throat> da mi još opet šešir stavite. Gorite, gorite. Nemoj me sam sa šeširom da budem. Od Ibnu Omera radijallahu ta'ala se prenosi hadis 283, poznati hadis u kojem Allah poslanik li salatu kaže <clears throat> svi ste vi čuvari, svi ste vi pastiri i svi ste odgovorni za ono što je povjereno vama na čuvanje. Vladar je čuvar i odgovoran za svoje počinjenje. Muž je čuvar svoje poroci i odgovoran je za nju. Supruga je čuvar u kući svoga muža i odgovorna je za kuću i za djecu. Svi ste vi čuvari, svi ste vi pastiri i svi ćete biti odgovorni za ono što vam je povjereno na čuvanje. U jedan veliki, veliki hadis. Pogledajte kako su u islamu poredani prioriteti. Danas, nažalost, velik broj ljudi se poigrava da, je zanemario prioritete. Pa čovjek je zaboravio svoju djecu, zaboravio svoju suprugu, ali ga brinu e, političari, brinu ga predsjednici, prijesednici, brinu, ga kraljevi, brinu ga daje, brine ga sve osim ono za što će on biti pitan. Kaže Allah poslanik ali se letu svi ste vi čuvari. Svako ima neko podaništvo i svi ćete biti pitani za svoje podaništvo. Pa vladar, kralj, halifa, on će biti pitan za svoje podanike. Iako kažu islamski učenjaci ova riječ ovdje, ona je širokog pojma do te mjere da čovjek e, bilo kakvu odgovornost da ima u islamu, on će biti pitan za svoje podanike. Pa čovjek ako je direktor firme, čovjek a, ako je e, predsjednik mjesne zajednice, načelnik ili bilo šta, on će biti pitan shodno, znači ono koliko je imao ljudi koji su bili podređeni. Pa insan u islamu E, u islamu funkcija nije privilegija. U islamu je funkcija odgovornost. Zato u islamu su ljudi bježali od funkcije, za razliku od danas. Za razliku od danas zato što ljudi nisu svjesni šta znači odgovornost. U islamu, Omer radijallahu ta'ala kaže kada bi negdje tamo daleko u Iraku, u Iraku ovca slomila nogu, zato što nije bio ravan put, ja se bojim da će me Allah pitati zato što joj ja nisam napravio ravan put što nisam naredio, pa da ona može hodati. Pogledajte šta znači odgovornost. Danas ljudi se samo natječu e, pred, izbore, samo glasajte za mene da dobijem dobru funkciju, ja ću poslije zapošljavati najbliže i tako dalje. Pa je u islamu funkcija odgovornost, a ne privilegija. Pa Allah je poslije veliko e, pravilo, svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani o svome podaništu. Pa kaže emir ili e, halifa ili kralj ili neko koji je na nižim nekom stepenu, bit će pitani o svojim podanicima. Pa kaže Allah poslanik ali se letu selam, muž je čuvar svoje poruci i odgovoran je za nju. Prvo muško, on će biti pitan za svu svoju porocu. Pa insan treba da pazi E, šta u njegovoj kući ima, šta, šta se u njegovoj kući na televiziji gleda, šta se sluša, šta je na njegov, zidoma njegove kući ima, kako njegova supruga, njegova djeca provodi vrijeme, šta njegova supruga nosi, šta njegova djeca radi, kako govori, kako se izražavaju, da li klanjaju, da li ne klanjaju, u granicama njegove mogućnosti, čovjek će biti pitan. Zamislite da mi ispravno shvatimo ovaj moment. Da li bi mi imali vremena da se brinemo o tamo nekim Erdoganima, o kraljevima, o halifama, o ovome, a da smo svjesni da ćemo biti pitanje za svoju djecu. Da li klanjaju, kako se nosi, šta slušaju o našoj kući, šta se u našoj kući gleda, sluša, naša supruga, šta nosi, kako nosi, kako izgleda. Šta mislite da smo svjesni toga i da tu odgovornost potpuno ispunjajimo? Da li bi mi imali vremena da se, e, ajde da kažemo, zabavimo nečim što je daleko od onoga što nam je obaveza. Pa kaže Allah poslanik ali se letu nam, a žena je čuvar i ona je pastir u kući. Muž je za svoju, pa je ovo opet dodatni nadzor. Da žena treba da zna da će ona biti isto odgovorna za svoju djecu. Jesu li djeca po cijeli dan bila na internetu? Šta su radila sa mobitelom? Kako su se nosili? Kako su govorili? Jesu li psovali? Jesu li redovno klanjali? I tako dalje. I Insan će biti pitan za te stvari. <clears throat> I na kraju kaže Allah sanik opet potvrđuje svi ste vi pastiri. Svako ima neku odgovornost i svi ćete biti pitani za tu odgovornost. <clears throat> Nakon toga imamo nekoliko hadisa za koje sam Šehu Husemi Rahmetullahi Alehi e, spomenuje da, da u velikom broju ova 3-4 hadisa do 288 hadisa e, su hadisi oko čije vjerodostojnosti postoji malo i razilaženje pa ćemo i mi tako kako je uradio Šehu Semin e, preskočiti. Oni koji žele da ih pročitaju svakako mogu ih pročitati i mogu se okoristiti. U 288. hadisu stoji da je Allah poslanik alaihi salatu kazao <clears throat> i sebe nisam ostavio pogubnije iskušenje za muškarce od iskušenja ženi. Allah poslanik alaih salatu wasalam ovim hadisom e, daje svome umetu smjernice, upozorava ih, odakle im može doći najveće iskušenje treba da se pazi. Zato ćete vidjeti da neprijatelji čovečanstva, neprijatelji vjeri, neprijatelji islama, oni e, koji ruši ovu planetu, znali su odakli je najlakše srušiti čovečanstvo. Kroz žene. Pa pogledajte danas e, šta je urađeno od ženi. Znači kroz reklame, kroz filmove, kroz serije, kroz muziku, kroz, kroz mnogo toga. Žena je jednostavno e, da Allah oprosti na izrazu, ali samo je postala vrijedna e, zbog njenog fizičkog izgleda. Ništa više. Onog momenta kada ona prijeđe godine u, kojima je došla mlađa ekipa, ona više ne vrijedi i svi je zaboravljaju. Dok je to daleko od Islama i njegovih postulata, u islamu je to majka, u islamu je to čerka, u islamu je to supruga i tako dalje. Pa Allah poslanik ali se upozorava i muškarce i žene Muškarcima kaže pazite, pazite, najveće iskušenje može vam doći iz pravca žena. Onog momenta kada se žene ne pridržavaju vjeri, najveće iskušenje vam može doći iz pravca žena. Pa muškarac koji se boji Allaha, vjeruje u sudnji dan, treba neprestano da ima na umu ovaj hadis. Koliko muškaraca sam upoznao, znam i čujem i vidim, koji su izgubili svoju vjeru, izgubili su i dunjalku i ahiret, nisu znali gdje je granica njihovog opođenja sa ženama pa ćete vidjeti da islam znajući da su to vatra i benzin. Muškarac i žena su vatra i benzin. Ako čovjek to spoji, tu mora doći do, do požara. Pa islam zabranio rukovanje pa Islam za, naredio obaranje pogleda i tako dalje. Islam zabranio osamljivanje sa ženom strankinjom. Islam naredio ženama da nose mahramu, da nose hijab, da budu pokrivene. Sve kako bi se taj njihov izazov prema muškarcima umanjio. Nije isto na ulici. Nemoguće je da čovjek kada naiđe žena koja je pokrivena, znači onako kako od nje vjera traži, i žena koja je sve živo otkrila. Normalna stvar da će e, ona druga, znači ostaviti većeg traga na insana. Pa znači ovaj hadis ima e, dvije poruke. Ima poruku muškarcima da treba da se pazi i da treba da svoj odnos prema drugim ženama znači regulišu onako kako im to vjera nalaži. A isto tako ovaj hadis je upozorenje ženama da najviše znači čega se boji Boži poslanik za umet jesu žene, što znači žena treba da pazi na sebe, da treba pazi na svoje ponašanje i ona treba da pazi na svoj odnos prema muškarcima koji nisu mahremi, kako sa njima razgovara, kako da li se osamljuje i tako dalje. Pa ovaj hadis je e, jedan veliki savjet Božih poslanika, a mi smo najveći svjedoci šahidi nakon 1400 godina da je istinu rekao Allah poslanik ali da danas je najveće iskušenje na planeti to što su neprijatelji čovečanstva ženu ubijedili da njena uloga odgoja djece u poroce je mala uloga, pa su je izveli iz kući i napravili su od nje e, maskotu, znači zaboravljajući na njenu glavnu ulogu. U svakom slučaju, braću dragi i sestre, e, ja sam imao u planu da e, još jedno poglavlje večeras e, obradimo izdržavanje porodce, ali već znači oko sat vremena držimo predanje. Mislim da je to inšala dovoljno. Molim Allah još da nas učesti na putu Islama. Molim ga subhanahu wa da nam istinu pokaže istinom, da, nas, da nam omili njeno sliđenje, da nam neistinu prikaže neistinom i da nam omrazi njeno sliđenje. I na kraju, subhaneke, Allahumma da bihamdike, šedun la ilaha ilan stakfiruke, wa etubu